12488 fatvo. Roza tutmaslikka ruxsat beradigan kasallik. Savol: Ramazon oyida qaysi turdagi kasallik roza tutmaslikka ruxsat beradi? Har qanday kasallik sababli, hatto yengil bo'lsa ham rozani buzish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Ro'zani buzishga yoki ro'za tutmaslikka ruxsat beradigan kasallikning shartlari quyidagilardir. Birinchisi, ro'za sababli kasallikning kuchayishi. Ikkinchisi, ro'za tutish natijasida sog'ayishning kechikishi. Uchinchisi, kasallik kuchaymasa va sog'ayish kechikmasa-da, bemorning jiddiy qiyinchilik his qilishi. To'rtinchisi, ulamolar ro'za tutish oqibatida xastalikka chalinish xavfi bo'lgan kishilarni ham ushbu ro'yxatga qo'shganlar. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javobda ikkita asosiy masala zikr qilinadi. Birinchisi, roza tutmaslikka ruxsat beradigan kasallikning shartlari. Ko'pchilik ulamolar, jumladan to'rt mazhab imomlari ham bemorning rozasini ochishiga faqat kasalligi og'ir bo'lgan taqdirdagina ruxsat beriladi degan fikrga borganlar. Og'ir kasallik deganda quyidagilar nazarda tutiladi. Birinchisi, roza sababli kasallikning kuchayishi. Ikkinchisi, Ro'za tutish natijasida sog'ayishning kechikishi. 3 uchinchisi kasallik kuchaymasa va sog'ayish kechikmasa-da, bemorning jiddiy qiyinchilik his qilishi. Ulamolar ro'za tutish oqibatida xastalikka chalinish xavfi bo'lgan kishilarni ham ushbu ro'yxatga qo'shganlar. Ibn Qudoma rahimahulloh aytadi: Ro'zani ochishga ruxsat beradigan kasallik Bu roza sababli kasallikning kuchayadigan yoki sog'ayishi kechikishi xavfi bo'lgan og'ir kasallikdir. Imom Ahmadga bemor qanday holatda ro'zasini ochadi deb so'ralganda u kishi agar ro'za tutishga qodir bo'lmasa deb javob bergan. Istima kabimi deb so'ralgan edi. Istimadan ham og'irroq qanday kasallik bor deb javob berdi. Ro'za sababli kasallikka chalinish xavfi bo'lgan sog'lom kishi kasalligi kuchayishi xavfi bo'lgani sababli ro'zani ochishga ruxsat berilgan bemor kabidir. Chunki bemorga ro'za sababli kasalligi kuchayishi va cho'zilishi kabi kasallik qaytalanib qolish xavfi bo'lgani uchungina ro'zani ochishga ruxsat berilgan. Kasallikning qaytalanish xavfi ham shu ma'nodadir. Mug'ni 4-mujallad 403-bet. Imom Navoiy aytadi: Kasalligi sababli ro'za tutolmaydigan va tuzalishiga umid bor bemor uchun ro'za tutish farz emas. Bu hol ro'za tutish ularga sezilarli qiyinchilik tug'diradigan vaziyatda qo'llaniladi. ular roza tutishga mutlaqo qodir bo'lmaydigan darajaga yetishlari shart emas. Aksincha, ashoblarimiz aytganidek, rozani buzishga ruxsat berilishining sharti roza tutish ichida bo'lmas darajada mashaqqatli bo'lishidir. Majmu 6-mujallad 261-bet. Ikkinchi masala holati yengil bemorlarning roza tutmasliklari hukmi. Ba'zi ulamolar har qanday bemorga hatto ro'za tutish qiyinchilik tug'dirmasa ham ro'zani ochish joiz degan fikrga borganlar. Ammo bu ko'pchilik ulamolar tomonidan rad etilgan shoz, ya'ni noyob fikrdir. Imom Navoiy aytadi: Ammo ochiq-oydin qiyinchilik tug'dirmaydigan yengil kasallikka kelsak, bizning fikrimizcha hech qanday ixtilofsiz bunday holatda ro'zani ochish joiz emasligidir. Majmu 6-mujallad 261-bet. Shayx Ibn Saymin aytadi: Roza ta'sir ko'rsatmaydigan bemor, masalan, yengil shamollash, yengil bosh og'rig'i, tish og'rig'i va shunga o'xshash holatlardagi kishiga rozasini ochish halol bo'lmaydi. Garchi ba'zi ulamolar Alloh taoloning Baqara surasi 181-oyatida zikr qilgan va man kana maridon va kim xasta bo'lsa oyatiga asoslanib halol desalar ham Bunga javoban biz aytamizki, bu hukm bir sabab bilan izohlanadi. Bu ham bo'lsa, ro'zani ochish unga yengilroq bo'lishidir. Ammo ro'za ularga ta'sir qilmasa, ro'zani ochishlari joiz bo'lmaydi va ro'za tutish farz bo'lib qolaveradi. Sharhul Mumtiyo 6-mujallad 352-bet. Vallohu a'lam.